arresiak nahi ditu eraiki Europa, Et baita ere frantses estadoak migranteen uh, kontra eta migrazioak ostopatzeko. Bai bestaz beste Frontex uh, agentziaz kartuz eh, eta frantses estadoa hainbat neurri polizialak uh, emanez. Momentu bedezia da guretzat eskualunentzat eta eskualerian uh, urte latza eta belza bizi izan dugu. Zerretik, horreita uh, da ziberdal zazpi migrante hildirela muga pasatu nahian eta eta hoien artian hiru iparraldean ziburun uh, train batek uh, eh, ahapaturik. eskualerian ere erran behar da eh, muga kasik hermetikoa dela, muga pasata ez abukatu hauen zat, pausa zentro raino etorzeko, biziki zaila zaila, jazarpen poliziala ezagutzen baituzte uh, mugatik bai